А все ж. У Тищенка ж тільки гибель ідей, друзів і недругів, кам'яниць, що розсіялися по всій республіці і навіть країні, курси лекцій, невіддрукованих і на склографі. Звичайно, зараз це давалося в знаки. Все це було з ним, і ніби й не було. Все і нічого. Так вона думала раніше. Так їй здавалося завжди. А зараз у ці думки вкрадалися сумніви. Вона намагалася думати в попередньому ключі і думала, але почувала, що це нещиро. От вона промовляє всі ці слова але не може не визнати й того, що Василева думка і справді хоч і летить, але стелиться понад землею. А потім ось він їсть і плямкає. Як голосно і некрасиво він плямкає. Звичайно, це дрібниця, навіть дурниця, а все ж неприємно. Ні, вона наговорює на нього. Вони жили в злагоді. І вона тоді все бачила інакше. Хоч які бояли в ньому сили, вона й сама вносила якийсь струмінь. Її струна теж дзвеніла в тому оркестрі. І він цінував те. Може, навіть трохи перебільшено. Ти читаєш такі розумні книжки? здивувався він, вперше побачивши в її руках томик Генрі Джеймса. Ти читав? Ні, не читав, зізнався він. Тільки чув від когось. Почитай, порадила вона. Бо мені буде важко розмовляти з тобою. Чому важко? Бо ну, у нас неоднаковий рівень. І сміялася. Я нижче? Звичайно. Ах ти ж, кидався він до неї. Ти хочеш компенсувати брак інтелекту тваринними інстинктами? із сміхом відбивалася. Оце не на рівні. Вони вимовляли дуже часто. Щоправда, була царина, куди вона і не тягнула його симфонічна музика, балет. Але піднятися бодай по плече йому в архітектурі, в глобальних розмислах про мистецтво, будівництво, про світ їй теж було понад сили. Може, ще й через те, що, опікшись один раз, боялася, боялася й далі і відчувала на роботі якесь відчуження від чоловіка. І зараз подумала, що в цьому був винуватий він, тільки він. В подружньому житті у них склалося якось особливо власна воля понад усе. Коли б йому або їй захотілося поїхати кудись навіть на рік, то ні в неї, ні в нього не виникло б ані найменшої підозри чи заперечення. А може, трохи не так. Маленькі підозри і маленькі ревнощі виникали не раз. Надто коли хтось починав залицятися до неї на вечірці, траплялося, що й натякав на різницю віку між нею і чоловіком. Колись він навіть розбив об підлогу дзеркало але найчастіше їм вдавалося спільно обсміяти свої підозри. Чи міг він їй зрадити? Напевно, міг. Красиві жінки бентежили його. Це вона бачила не раз. Вона зупинилася на цьому і здригнулася. Вперше тверезо спробувала уявити що було б, якби він довідався про її зраду.